mukoze olina ekikulumiriza mu mutima nti tonnasabako teweekubagiza wano ku kyenda munaana katonyeza musanvu emmere y'omwoyo gwo tukugamba nti kano ke kadde k'enjiri ey'omusumba tom mugerwa mama tunakusinzanga tunakusinzanga oli mulungi mukama tunakusinzanga tunakusinzanga oli wamaanyi mukama tunakusinzanga tunakusinzanga oli wamaanyi mukama tunakusinzanga tunakusinzanga tunakusinzanga tunakusinzanga ekyokubanga osaanidde okusinzibwa gwe wekka gwe katonda ddala asaanidde okwogerwako gwe wekka gwe mukama gwe wekka gwe buyinza bwaffe gwe wekka gwe kitiibwa kyaffe gwe wekka gwe ky'okuddamu kyaffe gwe wekka gwe tulina mu nsi gwe wekka gwe gwe tulina mu ggulu weka gwe katonda akola ebikulu n'ebyamaanyi tukusinza katonda affe tuggulumiza kubanga osaanidde okugulumizibwa ekitiibwa n'ettendo tubikuwa olunaku lwaleero kwabeerera emirembe gyonna mukama atwagala ng'abaana ayina pulani eryobulamu bwaffe osaanidde katonda kitaffe ayinza byonna osaanidde omulokozi waffe era amaanyi gaffe amangi osaanidde ekitiibwa ky'amawanga tukwebaza gwasaanidde okwebazibwa era tukwebaza olw'omwoyo omutukuvu gwatuwa okwaniriza omwoyo wa katonda omutukuvu masekati gaffe okujja mukama nge kyatu okwogako gye tuli mukama jjangu omwoyo wa katonda otuyigirize jjangu omwoyo wa katonda otuyambe jjangu omwoyo wa katonda otubikkulire ekitiibwa kyo kirabisibwe amaanyi go galabisibwe mu linnya erya yesu kristo mukama waffe katonda affe mulungi ekiseera kyonna katonda affe mulungi nsanyuse nnyo bannange amukama twebaza katonda katonda nfe mulungi mulungi mukama yeebazibwe katonda waffe mulungi ekiseera kyonna mulungi tugendeko samwiri ekisooka essuula eyabirimu ettaano essuula eyabirimu ettaano tugenda kutandikira ku lunyiriri olusooka nti awo samwiri n'afa isirayiri ne bakuŋŋaana ne bamukaabira ne bamuziika mu nnyumba y'eraama dawudi n'agolokoka n'aserengeta n'agenda mu ddungu palani mukama yeebazibwe kwegamba samwiri ng'afudde abantu baggwamu amaanyi abantu ne bakaaba amaziga kwegamba wajjewo ekiyongobero ekyenjawulo ennyo ng'omuntu oyo amaze okgenda ne balowooza nti embeera ewedde nebwesibw ekityo bwe kyali nga balina okweyongerayo mu lugendo dawudi n'agolokka n'aserengesa n'agenda mu ddungu palani dawudi mu kiseera kino yali abuna bufo ng'ayigganyizibwa nga sawulo amuyigganya nga sawulo amuli bubi adde eno n'eri ng'ayigganyizibwa sawulo n'amunoonya buli wamu n'amucyokya dawudi n'awulira ng'akooye sitaani yamucyokya ng'akozesa sawulo onyola okubiribuga nti awuyali ng'agenze ye palani awuyaliya omusajja emawoni ebintu bye nga birimu ekalumaeri era omusajja oyo yali mukulu nnyo era yalina endiga enkumi ssatu n'embuzi lukumi awo yali ng'asala ebyoya byendiga byendiga ze ekalumaeri era erinnya ly'omusajja nabbali ne mukazi w'erinnya lye abigayiri omukazi yali mutegeevu n'amaaso ge nga malungi naye omusajja yali wakkabyo era mubi mu bikolwa bye era eriwa mu nnyumba ya kalebu nasinkana famire waliwo famire eyali eyo ekalume eri nga mwalimu omwami nabali omusajja oyo teyali mwangu yali mugagga nnyo nnyo ng'alina endiga alina embuzi buli kimu akiina naye nga talina magezi yalina omukyala omukyala yali mutegeevu n'amaaso ge nga malungi omukyala ng'ategeera nnyo ng'ate mulungi mu ndabika nekyetinda naye oyo olwokuna nkyawo dawudi n'awulira mu ddungu nga nabali asala ebyoa byendigaze awo dawudi n'atuma abalenzi kkumi dawudi n'agamba abalenzi be nti mwambuke kalumeeri mugende eri nabbali mumunnamusize era bwe mutyo bwe muba mugamba oyo atuula ng'alaba omukisa nti emirembe gibeere gy'oli era emirembe gibeere ku nnyumba yo era emirembe gibeere ku byonna by'olina era nno mpulidde ng'olina abasala ebyoya by'endiga abasumba bo babanga naffe netubakola netutabakola bubi so tewabanga ekyabula ebiro ebyo byonna nga be yekkaluma eri buuza abalenzi bo banakubuulira kale abalenzi baganje mumaaso go kubanga tujjidde ku lunaku olulungi waayo nkwegayiridde kyonna ekinajja mu mukono gwo eri abaddu bo n'eri mutabani wo dawudi Dawudi ng'alya kalumeeri yakuuma ebintu bya nabali tewali nakimu kyabula kuba yayina ejje teyatambulanga nabyo yayina abasajja ebikumi nga aba 600 beyatambulanga nabo naye tebakwata ku bintu bya nabali omugagga oyo wabula ne babikuuma ne bamutaasa tebereza nga mulirwanaawo ayina ejje ryabantu nga lukaaga oba mirembe era bwe batyo babdu ba dawudi ne bakuuma bulungi nnyo nnyo nnyo ebintu by'omusajja ono nabali neyeeyongera okugaggawala n'aba bulungi nyo naye olunaku lumu dawudi ali mu mbeera nga mbi enjala emuluma n'abaddu be be yali nabo n'abalwanyi be ne bakyala be famire yonna nga bali bubi n'agenda n'agamba nti mpulidde nga nabbali ali mu kusala byoya byandika kaŋŋendeyo naye otowaza mu maaso ga nabbali n'amuga nti munnange n'amutumira abalenzi n'amuga munnange tuyambe tuwe ku byokulya twakuuma ebintu byo twabiryabirya bulungi naye tuze tulabe ekisa mumaaso go tuyambe tukwegayiridde tuyambe tukwegayiridde tewali kyabula mu biro bye twakuumanga naye kati otuuse mumakungula tuyambe twakutaasa tewabulwa kintu nakimu naffe tuzze gy'oli olwaleero tuyambe tuli bubi waliwo akagamba wakasome nkwegayiridde kyonna ekinajja mu mukono gwo eri abaddu bo n'eri mutabani wo dawudi bambi nga yeegayirira naye gwe yali yeegayirira nga si yoyo si byaliko olw'omwenda nti abalenzi ba dawudi bwe bajja ne bwogenda enabbali mu linnya lya dawudi ng'ebigambo ebyo byonna bwe biri ne basirika awo nabbali n'addamu abaddu ba dawudi n'ayogera nti dawudi yaani ne mutabani wa yese yaani baddu bangi abajemera buli muntu mukama we kale nno n'atoola emigaati gyange n'amazzi gange n'ennyama yange gyenzisidde abasajja bange abasala ebyoya nembiwa abasajja besimanyiiko kye bavudde kwegamba kibi nnyo nnyo nnyo obutajjukira kibi nnyo nabbali nga yeerabidde kyebamukolera dawudi kyeyamukolera yeerabidde mu kaseera ako obukumi bwe yamuteerako nga yeerabidde mu kaseera ako ebyali bigenda mu maaso owooluganda togezanga okwerabira omuntu kayina ne bwe kaba katono nnyo kakoledde togezanga okwerabira togezanga okwerabira omuntu yenna kyakkoledde mu nsi muno ne bwe kaba katono nabbali nga bayibuli bwetugambye nti yalimu yali mubi nnyo yali mubi nnyo mukodo nnyo yali musiru n'erinnya lye lyali bbi ngaera livuunula bubi yeerabidde amangu ago yeerabidde yamukuuma n'agamba dawudi yaani tomanyi nti oyo gwonyooma olunaku lwaleero enkya kabaka tomanyi nti gwoyisaamu amaaso enkya jja kukufuga mukama yeebazibe dawudi ali mu lugendo lwe akola birungi byereere ng'enkya yagenda okufuga nabbali ne nabbali nga takimanyi mukama yeebazibwe abalenzi olwamala okwogera ne basirika tebaddamu kumi nabbiri awo abalenzi ba dawudi ne bakyuka ne bakwata ekkubo ne baddayo ne bajja ne bamubuulira ng'ebigambo byonna bwe biri awo dawudi n'agamba abasajja b'ensi mwesibe buli muntu ekitala kye ne beesiba buli muntu ekitala kye ne dawudi naye ne yeesiba ekitala kye ne wayambuka okugoberera dawudi abasajja ebikumi bina ebikumi bibiri ebisigala ku bintu n'agamba nti oyo tantegeera ndowooza kamulumbe n'abagambu zaabike zaabike zigenda kwabika kati mwambale mukama yeebazibe eri omuntu ayinza okukuleetera okukola ekintu kyotandikoze dawudi agenda okuwulira nga kimuyitiriddeko nagamba ddala ddala mu butuufu namala biseera byange kyenakola kyonna nsasuddwa bwe nti nayagala okwerwanira olutalo gundi ba mu kulwana olutalo leka katonda akulwanirire ng'eno beetegeka bambadde bakutte ebyokulwanyisa tulamu kumi na nnya omu ku balenzi bawaka n'agenda abuulira mukannabbali omutegeevu kino eyo omu ku balenzi n'abuulya abigayiri mukazi wa nabbali ng'ayoga nti raba dawudi yatuma ababaka ng'ayima mu ddungu okulamusa mukama waffe n'abagwako naye abasajja abo baatukolanga bulungi nnyo so tetukolwanga bubi so tetubulwanga kintu kyonna ebbanga lyonna tetwamala nga tubeera nabo bwe twali mu nsiko baabanga bbugwe gye tulya emisana n'ekiro ekiseera kyonna kye twamala nabo nga tulunda endiga kale nno kaakano tegeera olowooze ky'onookola kubanga bamaliridde obubi ku mukama waffe ne ku nnyumba ye yonna kubanga omwana wa beriyaali eyenkanidde awo n'okuyinza omuntu n'atayinza kwogera naye kwegama n'omukozi owa waka ng'alaba mukama we nti mubi tulanga nti ddala ddala abantu abatuyamba naye n'abayisa bw'ati beryali kibi nnyo nga bwamulaba nanga naye nayisa abantu bw'ati namugaanaye bubaako kyokola otherwise ennyumba yabbalo egenda okuzikirira yonna yonna egenda kuzikirira olwaleero omukyala yalina amagezi nga mutegeevu nnyo nkyawabi gairi n'alyoka yanguwa n'addira emigati ebikumi bibiri n'ebisa bibiri eby'omwenge n'endiga ttaano enfumbiro eddala n'ebigero bitaano eby'eŋŋaano ensiike n'ebirimba kikumi n'ebya zaabu enkalu n'ebitole ebikumi bibiri eby'ettiini n'abitikka endogoyi n'agamba abalenzi be nti munkulembere mugende laba mbavaako nnyuma naye n'atabuulira banna bali omukyalo ono muye nga temuli wadde amalala n'abaga nti mangu nnyo mukikke munkulembere temunninda nakunninda munkulembere mangu nnyo eriyo ekintu nga kyetaaga kukola bukozi namagezi eriyo entalo nga zeetaaga kulwana namagezi ng'oyina okubaako kyokola n'amagezi ono omukyala kyegenda kwebuuza ku bba kyegenda kusaba bbaawe kubanga bba yamumanya nti musiru yamumanya nti mukodo yamumanya nti bwakyo bw'ali yamumanya waakoma nanga sitegana n'ono kaŋŋenda butereevu nkole kyennyina okukola eriyo ekiseera lwowulira ng'oteekwa okwesalirawo nga ggwe ng'omwoyo mutukuvu akulungamizza n'ogaaka nkikole mukama yeebazibwe buli lwowulira ng'ekintu olina okukola ku bulamu bwo kikole ng'omwoyo mutukuvu awulira ayogera naawe kyolina okukola kikole mukama yeebazibwe kubanga n'abasitaani bwe bakola awulya sitaani kyamugamba n'akikola genda osaddaaka omwana n'amusaddaaka mutwe gwetwale ku palamenti kutwalire kadaaga mukama yeebazibe buulira obulyanga okukola ekyobwakatonda kikole gwofunamu omukyalo nti eyabuulira bbaawe onyo olwabiri awo lwatuuka ne yeebagala endogoyi ye n'aserengeta awali ekifo ekyekekerwamu eky'okulusozi awo laba dawudi n'abasajja be ne baserengeta okumwewolekera n'asisinkana nabo babadde ebyokulwanyisa bazze zaake ne basisinkana n'omukyalo ow'amagezi atisse buli kimu kyonna kye baali baagala era dawudi yali ayogedde nti mazima nkuumidde bwereere byonna olusajja luno terulina mu ddungu ekintu kyonna nekitabula ku byalwo byonna bwe byenkana kale lunsasudde obubi olw'obulungi katonda nkole bwatyo abalabe ba dawudi akole bwatyo abalabe ba dawudi n'okukirawo bwe ndisigazaawo kubabe bonna bwe benkana n'omwana omu ow'obulenzi ng'amaliridde okuzikiriza ennyumba yonna awo abigayiri bwe yalaba dawudi n'ayanguwa n'ava ku ndogoyi ye n'avunnamira dawudi amaaso ge n'akutama ku ttaka n'agwa ku bigere bye n'ayogera nti obutali butuukirivuo bubeere ku nze mukama wange ku nze era muzaana wo ayogere mu matu go nkwegayiridde era wulira ebigambo by'omuzaana wo nkwegayiridde mukama wange aleme okussaayo omwoyo eri omuntu oyo wa beriyaali nabbali kuba erinnya lye nga bwe liri naye bw'ali bw'atyo nabbali lyerinnya lye n'obusirusiru buli naye naye nze omuzaana wo saalaba balenzi ba mukama wange be watuma leno ka kaakano mukama wange nga mukama gwali omulamu naawe nga bwoli omulamu kubanga mukama akuziyiza okuzza omusaayi ngo gw'omusaayi n'okwewalanira eggwanga n'omukono gwo gwe kale nno abalabe bo n'abo abanoonyeza mukama wange akabi babenga nabbali omukyalo omwegayirizi n'atandika n'agwa mu maaso ga dawudi omukyalo omwegayirizi omukyalo omusabi omukyalo atya katonda nga yaalaba wala nga dawudi tamulabira wano mu kusaba emigaati nti waali naye ng'amulaba wala nekyagenda okubeera nti ajja bafuga omukyala yali alaba wala namugamba nange mukama akutaasiza olwaleero okuyiwa omusaayi okwewalanira eggwanga munange kyusaamu omuntu muveeko wa beriyaali musirusiru munange nze esaala abagalenzi be watuma naye mukama akuziyiza okuzza omusango okuzza omusango gw'omusaayi n'okwewalanira eggwanga n'omukono gwo gwe eriyo katonda byatuziyiza n'akutaasa ng'obadde ogenda kuwalana ggwanga oluusi oywe n'omusaayi nagga nti nedda n'amuteera wadigayiri eriyo oluusi lw'oyagala okwerwanirira gundi nanvuma nange njamuvuma fe abalokole awo twavaawo teweerwanirira teweerwanirira kira n'ekirabo kino omuzaana wo kyaleetedde mukama wange kiweebwa abalenzi bagobereyo mukama wange nkwegayiridde sonyiwo ekyonoono eky'omuzaana wo kubanga mukama talirema kukukolera mukama wange enyumba eyenkalakkalira kubanga mukama wange alwana entalo za mukama so nakali n'akabi tekalirabika ku ggwe ennaku zo zonna omukyala yalina amagezi ng'ategeera ng'alaba wala ng'amanyi dawudi kyagenda okubeera ng'amanyi dawudi alwana ntalo za mukama siza beriyaali ng'amanyi ekigenda okuddirira nanga nkwegeyite sonyiwa nze nyimiridde mu kituli nze abigayiri sonyiwa nze omuzaana wo oli muveeko omukyala yali mwegayirizi nga bwe tusaanidde okubeera ffenna abeegayirizi oyimirira mu kituli n'olwanirira famireyo oyimirira mu kituli n'olwanirira eggwanga lyo oyimirira mu kituli n'olwanirira ekkanisa ya kristo mukama yeebazibwe buli kyonna omwegaizi gwosaana okuyimirira mu kituli n'olwana olutalo mukama affe yeebazibwe olutalo olunyuma nga oli mukama alwana naawe namuga nti awo olibituuka mukama wange bwalibanga akoze mukama wange ngaobulungi bwonna bwe buli bwe yakwogerako era ng'akutaddewo okuba omukulu wa isirayiri kale kino tekiri kulumya mwoyo so n'omutima gwo tegulyesittaza mukama wange kubanga waliwo omusaayi ogutaliiko nsonga newankubadde kino nga mukama wange yeewalanira eggwanga yekka awo mukama bw'aliba ng'akoze bulungi mukama wange kale ojjukiranga omuzaana wo omukyala yali mwegayirivu ebigambo byayiwa mu maaso ga dawudi nga tebuyinza butamukyusa nga tayinza kuviiramu awo dawudi n'agamba abigayiri nti atenderezebwe mukama katonda owa isirayiri akutumye leero okunsinkana nange era gatenderezebwe n'amagezi go naawe otenderezebwa nkumye leero obutabaako musango gwa musaayi n'obuteewalanira ggwanga n'omukono gwange nze kubanga mazima ddala nga mukama katonda wa isirairi bw'ali omulamu anziyizza okukola obubi singa toyanguye n'ojja okunsinkana nange mazima tewandisigalidde nabbali emmambi yange esaze omwana omu ow'obulenzi awo dawudi n'atoola mu ngalo ze ebyamuleetedde n'amuga nti yambuka mu nyumba yo mirembe laba mpulidde eddoboozi byo era nkukkiriza ggwe awo abigayiri najja eri nabali era laba yali kwegamba omukyala ono n'ataasa dawudi okuyiwa omusayi olunaku olwo n'amutaasa tebyandibadde byangu fe abalokole tulina okwegendereza ennyo ennyo ennyo obutayonoona wakati mu mbeera yonna newankubadde ekirungi newankubadde ekibi tokyogera eriyo ekiseera woyinza okwonoonera naye mukama ffe mulungi kubanga atusaasira n'atutumira omwoyo omutukuvu bwe bandikira nga muwala wange afudde rebeeka nasooka kulabira ku ssimu saakikkiriza mukyala mukwano gwange ampeereza meseji munange guma kitalo nnyo naye yeah. mukama muwa ekiwumula ekyemirembe nemugamba nti anikwagamba empulya bubi nnyo nga nokola ne meseji okubiri eze nempi mpita mukama nenga omwoyo omutukuvu jangu mu lubuto lwange muno oyingire obulamu bwange neŋŋamba ate mukama kyenkwagaza kyangu osiba akamwa kange n'olukoba ekibina ekirungi byonna neme byogera kyangu onyambe olwamala okusaba essaala bwekyo neneebika nga neebise we nakoma okutegeera nentandika olugendo n'entambula olugendo lwali lunene nnyo n'entambula olugendo natambula olugendo okumala essaawa eziwera naye nga nnyina amaanyi mayitirivu nnyo nga nninga wa myaka kumi na munaana olugendo lwali luwanvu olugendo lwali lunene naye nga siruwulira nebuuza gyentambulira nga ntambula ku nguudo eza zaabu nga ntambula mu kifo ekiyitiriza ennyo obulungi ekifo kye nali ntambuliramu saamanya oba bwali misana oba bwali kiro ekyo saakimanya naye ng'obudde bwakayakana nnyo nnyo nnyo oba misana oba kiro obudde nga bwakanakana nnyo nnyo nnyo enguudo nga za zaabu kwentambulira ng'enguudo nnungi nnyo emiti mirungi nnyo nnyo nnyo ebimuli bulungi nnyo nnyo amayinja malungi nnyo nnyo ate buli kintu kitegeera nnyo nnyo kyekifo kye nalimu nentambula olugendo nga lunene nnyo nnyo olugendo nawulunzikira ku nyumba yange nentuuka ku nyumba yange bannaye nga mweyatugamba nti agenza otuteekerateekera ebifo ebifo gyebiri ekifo kyange nakitukamu enyumba yange nagiraba yayina kala bbiri kale ya cream ne gwini owakacungwa nensanyukira enyumba yange nayagala enyumba yange n'obulamu bwange bwonna nasanyukira enyumba yange enyumba yange yali nnungi ndi wano ku nsi neenyooma naye enyumba yange yali kirala enyumba yange yansanyusa natunuulira enyumba yange neŋŋamba nti eno yange nkomera enyumba yange nenkwata ku nyumba yange nenjetoloola nenjisisiikiriza nga kimpitiriddeko ngalaba ennyumba yange nenjetoloola najetoloolanga emirundi nga nkyewuunya obulungi bw'ennyumba yange siri muntu ayagala ennyo okweraga naturally thats me era nga neebalira nnyo naye ennyumba yange yali nnyumba nalaba ennyumba yange kyali ku nyumba yange nawulira amaanyi aganzijawo kiseera kyatuuka nempulira amaanyi aganzijawo sagiyingiramu nendaba n'amayumba amalala mangi nnyo mu mayumba amalala ng'agamu si malungiko eriyo ezaali ziguddeko olubege eriyo enyumba endala ezikyali ku musingi eriyo enyumba endala nga zinyenyanyenya eri enyumba ez'enjawulo naye nga kyennamanya nky ennyumba yo gweogyezimbira ng'okyali wano eyo ebikolwa byo n'okuweerezaako gwe weezimbira ennyumba teriagenda gikuzimbira ate teribupangisa mukama yeebazibwe natunuulira ennyumba yange kiseera kyatuuka amaanyi ne ganzijawo tuganira nawo ekiseera kiseekwa bituusi ngaate olina okukola ki kuweta nentandika olugendo olulala nentambula olugendo era lwali lunene nga lunene nnyo nentambula era nawe lwali lwa ssaawa nyingi olugendo we lwakoma weeruti we nasanga omwami wange musumba tom nga nninze naye awo ng'ate wabi nnyo nga sikyali ku nguudo ziri ezazaabu nga sikyali eri awali n'omuti ogutegeera nga sikyali eri awulina ekimuli ekitegeera kubanga eri n'omuti gutegeera nnyo nnyo nnyo n'ekimuli kitegeera nnyo nnyo nnyo n'olaba nga kikwagala okyagala n'olaba nga tekiyina nkwe kyekiri kyekiri nga leero kyegamba nti kuwa haage bahaaga n'olaba obulungi nga bungi nnyo obuli mu kintu ekyo naye kati osanga muweereza munno nga nsanze waaki n'oyagaana okutunula eri si bwe kiri mu ggulu n'omuti gutegeera guyina okwagala buli obulungi obuli eri tebubangawo nentunuulira obulungi bulinga bungi nnyo nsanyuka munda yange nga buli kimu oba okyagala buli kimu kitegeera buli kimu kirungi nnyo wenasanga omwami wange wookoma okutegeera obulungi bweri ng'ate wabi bulala natambulako katono ne nesinkana mu kabulangiti kange byengenda okukomawo gyenvudde nga nkimanyi muwalange rebeka yafudde naye nga siina ziga nze saamukaabira nako era sirimukaabira mukama yeebazibwe kubanga mukama ngenda okuva gyali gye yantwala ng'amaziga agasangudde nga nzijukira nti yafudde nkimanyi bulungi nnyo terikaaba nayagala oba okulowoozako naye nga wa eriyo katonda hmm? ayinza okusangula amaziga mumujjukire ne kasayizike nga bamutadde wali atunulikako naye katonda ono alina amaani ate tomulemesa kyanaakola aga nti gundi sokodde wali nina kyenjagala okukola sokodde wali oyinza omuziyiza kati mukwano gwaffe mukama yeebazinze mu isaaya emu kumi na munaana lunyumira nnyo namujje tesefe mbi bwayogera mukama ebintu webisobanga muga nti mukama nzize tesefe mbi nzize tutesefe mbi bwowatyo bwewaŋŋamba nti mujje tutesefe mbi kati nzize tutese taata nkole ntya nandibadde nyonoona puroguramu ze nandimugenzize tesefe mbi omutwala wa nyamba tomutwala nameto tomutwala nyamba nze tese fembi kwatuga nti ebina ebirabanga bendera nebiraba bitwakala nnyo nzize tutese fembi omulemesa kuba mukwano gwange ate bwatyo bwe yagamba alabiriya ekigambo kye nanga nti gundi ogira eddawali tonnemesa yaya ina okola omulimu gwe mukama yeebazire ate takola nsobi asigalaye katonda asigalaye mukama obulungi bwe nga bungi nnyo ani ayinza okugumya ani ayinza okubeezabeesa ani ayinza okuzamu nyuma yokujja ku katonda bayinza okuganja abalokole balalu tetuli balalu tulina owamaanyi oyo ali muffe mukama yeebazibwe katonda nga atukoze bulungi katonda nga atukoze bulungi mu buli mbeera ateekawo obuddukiro yawo nakavayo eri musuma ntale nampereza ka odio ngaomukyala yayosa ekirooto kyali kitya musumba ntale mukama yebazibwe twebaza mukama ekirooto kyali nti maama yali agenze mu ggulu n'atuukayo ku ntebe y'omuyinza w'ebintu byonna bw'atuuka ku ntebe eri ne bamugamba ne boogera amannya ge ne bamugamba tukugobye wano nga bwe twagobyeyo nange na nti baali bantu ti nga bwe twagobyeyo musumba ntale eh, tukugobyeyo okyayira omulimu gwolina okutuukiriza wano ku nsi so ddayo obyeko olina assignment enene mukama gyayina okutuukiriza mukama gyamutumya okutuukiriza ne bamugobayo mu ggulu nemuweereza ka odiyo ako nga ate yakava mu bibye byebyo byabagambye mukama yeebaze ekyo kimala n'akadda bangobye nga kuyingira nyumba eri sagindi sandi gifulumye mbagingira sandi gifulumye mukama yeebazibwe bangobye nakampeereza nkyo omukyala eyali akiroose nti oyo bamuganya okuyingira eggulu ayina emirimu egyokumaliriza nga yebangobye oli noono bamugobye mukama yeebazibwe nze nonkabira enyumba yange ennaku ennuma nkabira ennyumba yange okufa obufi mpulira bubi singida mu nyumba yange nansigadde yali walungi nnyo pakoe naga nti ndi muzaana wa mukama kibeere ku nze nga bwagambye bwabanga akya neesiga bwabanga akyalina omulimu gwasobola okumpa anzikirizaamu nti nja gukola mukama mpa ekisa mukama yeebazibwe naye nga mukama mpa ekisa mukama nagamba nti no nkugobya mu ggulu tojja kuyingira gena omaliriza emirimu gyange nzaani nzaani okumanya buzito bwakyo naye mukama mulungi bwabanga kyanyinamu obwesibwe ayamaze egigye yamututte nze nkyayina egyokukola nsuma ntala akyayina egyokukola ekitiibwa kya mukama babikolere bigamba ludigo buli lunaku babikolerera ebyenyumba yali nju mukama wagiza tuddeyo ku dawudi omukyalo ono abigayire kafuma twakomyewa tuli wano nti nga mukama aziyiza dawudi okwewalanira eggwanga kikulu nnyo okuwuliriza omwoyo wa katonda omutukuvu kyagamba kikulu nnyo nnyo okukola katonda kyagambye kubanga dawudi kabaka yali amaliridde agenda kuzikiriza nyumba ya nabali yonna talekamu wadomu e, eh, oluvanyuma kyandirumye nnyo dawudi kubanga n'omusa n'omwana omutatalina musango yali wakuzikirizibwa n'omukozi owawaka yali wakulizikirizibwa ku lwomusajja ono omusirusiru nabbali naye twebaza katonda olw'omukyalo omugezigezi ono omwegayirizi ayayimirira mu kituli neegayirira katonda mukama yeebazibwe omukyalo ono omugezigezi n'ayimirira n'alwana olutalo lwa mukama nga yeetonda tuyina okukkakkana tuyina okukkakkana wansi nga tunaalwana olutalo lwa mukama teweewalwaniranga ggwanga kubanga eno gye tugenda ku lunyiriri lwasatu mwetaanu nkyawo dawudi n'atoola mu ngale ze ebyo byamuleetedde n'amuga nti yambuka mu nnyumba yo mirembe laba mpulidde eddoboozi yo ne nkukkiriza ggwe awo adigayiri n'ajja eri nabali era laba yali afumbye embaga mu nnyumba ye ng'embaga ya kabaka n'omwoyo gwa nabali gwali gusanyuse munda muye mm, yeah. kubanga yali akamize nnyo kyeyava alema n'okubuulira ekigambo kyonna oba kitono oba kikulu okutuusa enkya awo olwatuuka enkya nabbali omwenge bwe gwali gumuvuddeko mukazi we n'amubuulira ebigambo ebyo omutima gwe ne gufiira mu ndaaye n'afuukanga ejjinja awo olwatuuka ennaku nga kkumi nga ziyiseewo mukama n'alwaza nabbali n'afa mukama yeebazibwe leka katonda akulwanira olutalo omusajja katonda dawudi we yawuliriza omukyala kyagamba ebyokulwanyisa n'asibako n'akyusa n'adda eka tulekerewo okwerwanirira tuleke katonda atulwanirire dawudi gyataali mukama n'alwa after ten days mukama n'alwaza nabba ku sitaani apanga emisana n'ekiro ayina byakupangira gwe ne famire yo ayina byapangira abaana bo ayina byapangira bazzukulu bo ayina byapanga mu nsi ey'omwoyo naye tugenda kusazaamu buli lukwe lwa sitaani lwapanze olunaku lwaleero eri famire zaffe gundi ogenda kusabira buli famire memba wo ng'omukyalo ono bwe yamirya mu kituli n'alaajana naye nga tusooka kwenenya tetumanyi baana gye batambulira tetumanyi baana bye bakola tetumanyi baganda baffe bye bakola tugenda kusooka kwenenya mu maaso ga mukama tukabirye katonda ngeyo tusonyiwe okusaasira kyokya tuyimirire mu kituli okubataasa tugenda kusabira n'ekkanisa ya kristo era nayo bwe tutyo tugenda kusabira eggwanga lyaffe era bwetyo fe abeegalizi tuli basabi tugenda kusabira famire tugenda kusabira eggwanga tugenda kusabira ah, ekkanisa ya kristo famire eggwanga kanisa ya kristo naye nga mubyonna ffe tugenda okusooka okwekwatako nga ffe nga ffe buli omu nga ye kifu gyangu naye base obulidde mu masiki tugenda kusooka kwekwatako nga ffe nga ffe eriyo byobadde weerwanirira eriyo byoyitamu byotosobola oyo katukulembere nga twesabira ffe nga ffe abali wano tosabira muntu yenna mulala wesabire gwe wekka kale katugende mumaaso abooluganda sooka weebaze katonda ngaoli kumaviivi olwekigambo ekyo mukama kyatumidde sooka weebaze katonda bw'oba okitegedde twebaza katonda omuyinza w'ebintu byonna mukama tujja gy'olina okwebaza katonda fe olw'ekigambo kyo kubanga ogamba nti otuma ekigambo kyomukama n'otuwonya n'otujja naye mukuzikirira kyetuva tujja gyoli mukama nga tukwebaza ku lwamaama waffe n'obujulizi obulamu mukama bwaleese eri obulamu bwaffe naffe mukama tusobole okumanya amagenda gaffe gali gatya naye katonda omwesigwa tujja mu maaso go n'okwenenya obutali butuukirivu bwonna mukama obutudde munda yaffe obutali butuukirivu mukama nga nabbali bwe yali ekigambo kyetugambye nti nabbali yali musirusiru katonda owendagaano mukama tukomyewo wagambye nti tujje tuteesese ndi mukama ebibi byaffe newankubadde nga bimyufu nnyo ngaolugoyi olumyufu mukama binaababyeru ngaomuzira ne bwe bitwakalanga ebbendera binaabanga ebyoya byendika wagamba olunyi lwekkumi n'omwenda mukama n'ogamba bwe tunaagonda ne tuwulira tunaalyanga ebirungi eby'ensi naye bwe tugaana ne tujeema tugenda kuliibwa ekipala kubanga kyogetwa akamwa ka mukama kyenva nenenya mukama obusirusiru bwange bwonna kyenva nenenya obutali butuukirivu okutakirwe munda yange nenenya okwonoona kw'omutima gwange mukama yenze nze mwene mukama nze mumaaso go nzize olw'ekigambo kyo mukama kyontumize nzize n'obutali butuukirivu bwonna nga mbwanjula gy'oli mukama kubanga wagamba nti omuntu bwagamba siina kibi oyo abeera mulimba ate n'amazima tegabeera muye kyenva mukama sisobola kwenyumiriza butuukirivu kyenva sisobola kwegulumiza mu maaso go mukama taata nsaasira katonda ow'endagaano mukama nzize n'okwenenya katonda wange onsaasire mukama obusirusiru mukama obuze bungoberera obusirusiru obwagoberera nabbali mukama nabbali obusirusiru bwamugoberera nebutuuka n'okumuzikiriza katonda owekisa tompaayo katonda owekisa tondeka katonda wange nyamba mukama nkomyewo gy'oli katonda ow'endagaano mukama onsaasira okwonoona kw'omutima gwange kubanga bagamba nti omutima mulimba gulwadde endwadde etayinza kuwonyezeka n'ogamba ani ayinza okugumanya yenze mukama nze katonda akebera omutima nze manyi okulowooza kwa buli muntu mukama okuweereza buli muntu ng'amakubage bwe gali kyenvangwa mu maaso gakawungeezi ka leero mukama olw'obusirusiru bwonna okuyitira mutima okuyitira mu birowoozo okuyitira mu busungu ab'oluganda weenenye weenenye gweobadde osalira bantu musango naye ng'ebibyo bibi kano ke kadde mukama watuyambira kano ke kadde mukama watusumulula katonda tatumira ekigambo kyebwereera ayagala kutuyamba kubanga atwagala mukama kubanga ali wamu naffe yagamba talituleka bamulekwa ajja tutumiranga ekigambo kyekyekino mukama kyatutumidde tweneya yatulira katonda obunafu bwo toyatulabwange bekampe neesabire mu maaso ga katonda yatulira katonda obunafu bwonna bwotambuliddemu abooluganda balala oli wano okwaka kwewammwe kukugoberera enyumba ya kitaawo ekyakugoberera kwaka kwewammwe obwenzi obwo obumanyi abalala kuyiwa musaayi embuto gyemu musanvu embuto gyemu meka oliko amaziga mu maaso ga katonda naye osalira abantu musanvu ogeya ogeya oyogera neku baweereza bakatonda naye mukama tukomyewo kubanga wagamba yeremiya kumi na tano kumi na mwenda mukama nogamba bwe tulikomawo ogenda kutuza bwe twawula ebyomuwendo omungi okubijja mubitagasa mukama tugenda kubeera ngaakamwako kyetuva twenenya katonda omwesigwa tubadde tutunuulidde ebyomuwendo nga tulowooza sente za muwendo nga tulowooza abaami abaami ba muwendo ne batujja ne katonda abaami ne tetusaseetuka lwakuba tonafumbirwa abakyala mukama nsaasira nte katonda ow'endagaano mukama oyagala kuwasa naye ne kikujja mu mukama n'ogwa kulwa mukama ate ngaamazima ogategedde naye mukama tukwebaza kubanga kino kisa kyotuwadde okusobola okutubikulira tetuli tusaasire katonda omwesigwa mukama tusaasire ebirowoozo ebibi kubanga mukama ebirowoozo byaffe bitutwala mukama netugoberera obulimba bw'ensi eno mukama maama wafe akyogedde nti bwe yava mu nsi eri eyo gye yalaba ennyumba y'ennungi naye bwe yasinkana dadi n'alaba ensinga mbi ekifo kibi yensi eno gye tulimu obadde olowoozanga ennungi obadde olabanga ey'omuwendo naye mumaaso ga katonda mpitambi waliyo ensi mukama gye yatuteekateekera waliyo ensi eyo tetusanya kugisuba nange nyamba mukama sisubwa nsi eyo nyamba mukama enyumba yange nze sigimanyi mama wafe yesiimi yalabako eyiye nebwabanga alwana kati amanyi kyakolerera gayenze zinsanze mukama mukama simanyike ndi naye mukama mbadde ntambulira mu malala g'ensi eno nsasira katonda omutukuvu mukama nsasira onsumulule katonda wange naza n'omusaayi gwolunaku olwaleero mukama otompitako tompitako mukama tompitako ng'oyamba abalala tompitako katonda wange tompaayo eryokubula tompaayo eryokulemererwa tompaayo eryokuzikirira mukama nkomyewo mukama akamwa kabadde kogera ebigambo ebibi mukama kubanga bwewayogera kigambo mu kigambo kyosobo ogamba ebigambo byo byebigenda okuweesa obutuukirivu bigambo byo bye bigenda omusango na buli kigambo abantu kye boogera eky'obutaliimu ekyo balikiwoleza ku lunaku olw'enkomerero wooluganda kabirira katonda kabirira katonda olw'akamwako akamwako akamwako kakulegesa okuyingira mu nyumba akamwako kakutwala mu geyeena bayibuli etugamba nti ebigambo byakamwako bikuteze ebigambo byakamwako bikukwasiza mukama bayogera mu kigambo kye owooluganda waali akamwako mu maaso ga katonda nga tetunasabira birala sooka ogwe mu maaso ga mukama oweeyo katonda ensonga zo naye ensonga zo zakutukula mu maaso ga katonda kubanga bwagamba nti mu butuukirivu bwe tunayimanga okunywezebwa tubadde tusala omusango tubadde tulabanga katonda atakoze naye ngaobutali butuukirivu butwa byambate ebigere eh, byaffe byononese emikono eh, gyaffe gyononese naye yagamba mu isaaya mukumi na mukaaga n'agamba munaabe mwerongose mugyewo ebikolwa byammwe ebibi munaabe mwerongose naaba naaba kati essaawa eno oli mu baafu ya mukama essaawa eno oli mu luzzi olw'omusaayi gwa yesu wano katonda watuyambira abooluganda ku nsi enejjudde ekibi ku nsi enejjudde okuzikirira genda maaso kaabirire katonda genda maaso kaabirire omuyinza bw'ebintu byona genda maaso ngaokaabirira katonda kulwekkanisa kaabirira mukama yonna gy'oli olwekkanisa katonda owekisa totona ezadde ryo tuze kulinyumba yo tuzeetaata ku lw'abaweereza bo tuzeetaata ku lw'abasumba bo tuzeetaata ku lw'abannabbi bo tuzeetaata ku lw'ababulizi b'enjiri tuzeetaata ku lw'abasomesa tuutuna omukama nga twenenya byonna byetukoze mu nnyumba yo bubi obulimba obubbi obwenzi okaba mukama twenenya taata saasira sonyiwa mukama Okomereti, n e t u s w a z e r i n y a lyo, n e t u v u m e s e r i n y a l y o m o k a m a katonda w a f i k o l w e n y u m b a y o m o k a m a tuno nga tukaaba nga tusinda, nga twogera nti m o k a m a tukome, t a t a byonna b u b i w e r e e r e a m a s o gaffe gabukaba, obulimba, amalala, okwagala ebintu, m o k a m a katonda w a f i uwezi bujuzi mufiri tatate wachali ya fire buli muntu akola bibye katonda fe kulabata kulabata ataba fe tekyali abawulira kama ore nyumba yo obwenzi kati tokobye netwasabalala tewachali ayamba tewachali alungamia mokama tuli munoko ezoluvanyuma zewayogera zekigambo kyekiriba kyakekwa abantu bali babeyagala boka nga befaako bana nga tewakyali ntiisa tatasaasira taja sashira olwekyo kyoyagala okukola munnaku ez'oluvannyuma olwekyo taata kyetuba tusinda kyetuba tukaaba kyetuba tukowoola gwe katonda omulamu emyaka nkumi bbiri mwe okutta ekkanisa nonyesa ekkanisa wayogera n'amaanyi ag'emagombe tekagenda giyinza n'olwaleero kyetuba twekayirira katonda omulamu batukaaba tisaasira saasira taata saasira mukwano gwange saasira kabaka wejjayo saasira olwabasumba saasira olwabanabbi bawabiza bangi bakoze ebyobugwagwa bakoze ebyobukisu bakoze katemba yonna olwaleero saasira taata 사시라세요 아치야 와르와 지리분님 봐요 와르와 지야오야 어거라 너무 거라고 와보쿠가 나부스키니 사부셨나 다다 사시라 다다 사시라 그렇다바까지 와빠바부카 다다 어로브엔지 다다 사시라 다다 사시라 nyumbayo kwaya tata mukama kwa leo jensi na tulepensi na tuji kuingiza mwimbayo tanurayo byonna byetukoze waleka tokyaliwo saasira Sashiratata. Tusaashire sebo, tusaashire mukwano gwaffe, tusaashire kabaka owekitiibwa, kulw'abaweereza abasaasira, kulw'abeegayirise mukama, tufukamidde, tusaasire, tuwoze, tudiridde, tusaasire olw'eŋŋambo, mukama eŋŋambo zi, twogedde ku baweereza abo, tubakonjedde, twogedde eby'obulimba, twogedde eby'obugwagwa, twogedde eby'obusiruso, saasira. saasirasero longosanaase kanisayimuka nasaba jumo namasabalo leto kudobuca leto mukama kabaka ositula akasafu tata olwaleero abasajja n'abakazi abayimirira ebuvanjuba n'ebugwanjuba amambuka amaserengeta mukama nga weerongoseza ng'onaaza ng'ofulumya ng'ozikiriza ng'oyokya byonna zikiriza yesu Se quiser, <laughs> por minha obrigação. kiriza ekisa kye yokyatanterana obulimba omugwagwa obubbi obwenzi katonda wange tereza kubikiriza olw'ekisa kyo olw'ekigambo kyo oka olwaleero olero tukukaya olw'ennyumba yo olongose abadduwo olongose abaweerezaawo olongose abayimbi olongose abeegayirizi olongose abaana b'omunda tuyingire mu famire zaffe okusabira famire zaffe tolekayo omuntu n'omu mu famire yo famire buli muntu yenna omwana omuto asembayo n'omukulu asembayo mu famire sabira jajjawo sabira maama wo osengawo kojja abaana sabira buli muntu yenna mu famire ka twegayirire nga tukabirira katonda mukama taata tutono tuze sebo kulwa famire zaffe sebo taata nga abigayiri omukazi omutegeefu bweyagenda nakakkana mu maaso mu maaso ga dawudi ng'afunye obusungu olw'engeri bbaawe gye yali amuyisizaamu satanaffe tujja nga twegayirira ensobi zaffe ng'abaana twenenye ensobi z'abakitaffe twenenye ensobi z'abamama baffe ensobi ezibi ebukojja taata waliwo ekyoyo ekyayambala abantu baffe abamu kyoyo kya bukambwe abamu kyoyo kya bukaawo baatuga abantu batta abantu mukama ku famire zaffe awamu waliwo omusayi ogutulondoola famire zaffe ezimu zirimu ekyoyo kya busungu za famire zaffe ezimu zirimu ekyoyo mukama nga waliwo omusayi kutukabirira abantu abaafa twajjamu embuto twegayirire tusaasire bamama baffe bajjamu embuto tukabirira erinnya ly'omukama olwa buli musayi ogutukabirira tetuva twenenya ne tukabirira katonda abange nga nabbali bwe yassa tusaba neyegayi byamaaso ga dawudi nabe tusaba obusungu buleme tububuukirako bwe tuba nga tusasula okusasulira ensobi zaffe ensobi zaffe ensobi z'abakitaffe bakitaffe bayonoona so leero tebaliiwo twetise obutali butukuvu bwabwe bwetugamba okusasulya omuwendo nga munene omuwendo tetugusobola tetuba tujja netwegayirira netugamba mukama tusaasire tusaasire mukama okusasula tetugusobola naye tuze mukama otukwatulwa ekisa otuwonye mukama tuleme kukubibwa nga tukubiddwa nnyo mukama tukubiddwa nnyo waliwo emigga egiri ku famire waliwo ekikoligo yiringisa ekivume mukama yawa obulumi bwe tuyitamu waliwo abantu famireze kye tuyitamu byonna nga byesibiye mukama nga tuli mu bunyasebo nga tugamba obadde ki ekyabaawo ebirooto bye tuloota byonna nga biraga mukama busibe embeera gye tuyitamu endya gye tulyamu tetulya mmere gye tulina kulya tetwambadde myambalo bye tulina kwambala abaana baffe nga tebasoma mukama era embeera eno ya busibe yennyini tukukabiridde ssebo mumbere efaanana bweti tukwatulwa ekisa mukama otuddiremu ayikabaka mukama ojudde ekisa n'okusaasira ekisa kyo mukama kisinga ekyakabaka dawudi mukama oddiramu bonna bonna abakomawo ne beenenya otuddiremu mukwano gwange mu linnya lya yesu ebimu bye twenenya byaliwo ku mirembe egyedda naye mukama leero bijja birondoola birondoola abaana n'abaana b'abaana olw'ensobi bakitaffe ze baakola tulaba nga tubonyebonye nnyo oliwo olumba olutukuba oliwo kawumpuli ali mu nyumba zaffe oliwo obuyinike mukama embeera eyo ngaetugidde tujjukidde okukomawo tujjukidde mukama okujja okwenenya okukabirira katonda obusungu buleka buyite obusungu leka buyite mu kisa kyo mwemuli obulamu nkwegayiridde ssebo totusasire amasigawo sigandibawo ekiro naye senyo lijja mukama lwoyo ayimiridde mu kituli tujja mu maaso g'omukama katonda w'ekisa ekingi tuyimusa eggwanga lyaffe tuyimusa uganda maaso go mukama katonda omwesigwa tugireeta mu maaso go tukwebaza mukama nga bwe kyawandikwa mukama aliweddwa omukisa eggwanga erina katonda saat omwa mukama erina mukama nga katonda waalyo naffe tujja mu maaso go tuyimusa eggwanga lyaffe tuyimusa uganda mu maaso go tugiteeka mikono gy'omukama nga twenenya otusaasire kula eggwanga lyonna mukama otusaasire ngaeggwanga otusaasire mukama katonda ekisa ekingi bwe tukuvuddeko ne tuweereza bakatonda balala bwe tukuvuddeko mukama ne tuweereza ebifaananyi ebyole ne tusinza mukama emizi ezimu atuweereza mukama kitange ebyokoola mukama tusaasire otusonyiwe olwakibba baana saddaaka baana mukama otuye omusayi mukama katuleke taata omwa mukama twenenya otusaasire nga uganda otusaasire nga bannayuganda mukama olw'okuyiwa omusayi mukama otusaasire mukama otusonyiwe mukama abaana tubasaddaase abaana tubasse mukama nga tunoonya ebyenfuna nga tunoonya sente mukama naye tukomye omumaaso g'olwaleero ku lw'eggwanga lyaffe mukama otusaasire otusonyiwe mukama olw'okwawukana twetwaana we twesazzeemu we tulwanaganye mukama tweninya mu maaso go tusaasire tweninya mu maaso go tusonyiwe abange mussa eggwanga mu maso ga katonda yimusa uganda mu maso ga mukama genda maso maaso nga wenenya wenenye mu maso ga katonda tuyimusa mukama katonda ekisa ekingi eggwanga lyaffe lyonna abakulembeze amaje g'eggwanga polisi y'eggwanga mukama tubaleeta mu maaso go natumwa mukama osaasire osonyiwe wetakoze bulungi mukama wetwesiza obi mu maaso go tusaasire tusonyiwe aba kubanga wenenye maso ga katonda wenenye maaso ga mukama ku lwensi yaffe uganda wenenye maaso ga katonda omugambe nga wekyawandiikibwa nti abantu bange abatumiddwa erinnya lyange bwe baneetowaza ne basaba ne bakyuka okuleka ekibi ne banoonya amaaso gange nange nawulira nga nyima mukulu n'ensonyiwa okwonona kwabwe naffe tuli maaso g'oluwaliro mukama nga twenenya otusaasire nga twenenya otusonyiwa mukama wonna wonna mukama kitange wetukyamya oleka amakubo go wetukyamya oleka ekigambo kyo mukama taata omwa mukama tusaasire tusonyiwe katonda waffe musoni we katonda waffe mukama twenenya maaso go twenenya maaso go mukama olw'obwenzi obuli mu uganda olw'obwenzi bwe tukoze nga bannayuganda tusaasire otusonyiwe olw'obwenzi olw'ebisiyaga mukama olw'obukaba mukama twenenya maaso go ku lw'abavubuka bonna twenenya maaso go mukama katuneje ku lw'amaka gonna mu uganda mukama otusaasire taata otusaasire mukama otusonyiwe mukama tuseese tuse ne tuva mu makubo go tuseese tuse ne tuleka ekigambo kyo mukama naye olwaleero tukomye mu maaso go nga tusaba otusaasire tusiisire nga tusaba otusonyiwe nga tusaba otudiremu mukama tukwegayidde mukama katonda ekingi mukama tusaasire mukama tusonyiwe taata tukumye mu maaso go mukama taata omwa mukama otuyambe mukama taata omwa mukama ng'abaana bo tetulina waakuddukira mukama tetulina wala wonaye mukama katonda ekye okugjako mukama wansi w'entebe y'ekisa mukama wetuddukidde olwaleero mukama nga tusaba otusaasire nga tusaba otusonyiwe mukama wonna wonna mukama kitange wetusobezza taata omwa mukama otusaasire olw'obubbi obuli mu uganda mukama tusaasire tusonyiwe tusaniwe mukama tukwegayirire mukama katonda ekyekingi tukwegayirire mukama katonda ekye tusasire obusamize olwobusamize mukama obuloko n'obusezi otaate omwa mukama katonda ekyekingi nga twonoonye maaso go naye oli katonda gitesa n'okusasira oli katonda lw'okusongwala mukama kyetuva tujja mu maaso go mukama nga tukabirira otuyambe mukama nga banauganda mukama otusasire otusoniwe mukama tukwegayirire mukama katonda ekyekindi mukama wetuzya ebyebifo bigulumivu mukama netukuvaako mukama netukyuka okuba okugobera bakatonda abalala ne tukyuka mukama kitange ebifaananyi ebyole mukama twetowaze wansi omukono gwo soniwa n'atasonyiwa n'atatukwegayidde mukama munange totuwaayo munnange totuvaako mukama tukwegayira mukama katunesa ekingi olokole uganda mukama oyambe uganda mukama tuyambe mukama katunesa ekingi mukama bw'otatuyamba tewali watuyamba mukama tukwegayire mukama katuleje mukama otusasire mukama totuwaayo totuwaayo mukama eri entalo totuwaayo mukama katuleje atuma mukama eri enjala totuwaayo eri kawumpuli mukama tuwayo mukama eri enzige tukwegayidde mukama katunezza ekingi olokole uganda mukama okyuse uganda okyuse emitima gyaffe okyuse neyisa zaffe okyuse empisa zaffe mukama okyuse emitima gyaffe abange wegayire katonda wegaire katonda mukwano gwange omugambe mukama totuwaayo omugambe mukama totuvaako mukama laba tukwegaira katonda wekisa ekingi mukama tukwatirwa ekisanga bannauganda mukama tukwatirwa ekisayi mukama katonda ekye mukama otuyambe mukama totuwaayo eri entalo totuwaayo eri okuyiwa omusayi mukama totuwaayo mukama katonda ekisa ekingi mukama tukwegaire mukama katonda ekye osaasire eggwanga lyaffe mukama otukwatirwa ekisa mukama otuyambe mukama otulokole mukama tatumwa mukama katonda ekye eri emitego gy'omulabe setaani egibadde mukama katonda ekye egitwa tukwolekete tukwegayirize mukwano gwange wegayire katonda omugambe mukama laba tukwegayira mukama nga tugamba mukama katonda ekye otusaasire nga banauganda otulokole mukama katonda ekye otaase uganda olokole uganda mukama onule uganda mukama leka omusayi gwa yesu mukama ogwogera ebigambo ebirungi mukama gwogera eri uganda mukama gwogera emirembe gwogera emirembe mukama eri uganda mukama laba tukwegayira mukama nga bwe kyawandikibwa nti omusayi gwa yesu mukama gwogera ebigambo ebirungi okusinga omusayi gwonna naffe tuyita omusayi gwa yesu yesu leka bwogere ku uganda mukama bwogere emirembe bwogere obukumbi bwogere obutebenkevu bwogere mukama katuna ekingi mukama ekiseera kya era mukama tukwegayira mukama oyongere mukama katuna ekingi okyuse emitima gy'abannayuganda okyuse emitima gyaffe okudda eri katonda okyuse bannayuganda mukama baleke amakubo amabi badde eri katonda okyuse abaana abavubuka okyuse abantu abakulu mukama okyuse abakadde mu uganda mukama baleke amakubo amabi badde eri katonda mukama tukwegayira kubanga ogaa kigambo kyo mukama tolina

kyabanauganda mukama abadde betesitense mukama okulwanagana abadde betesitense mukama okuyiwa omusaayi abadde betesitense mukama okutta abantu oli katonda mukama nga bwe kyawandikibwa nti emitima gy'abakabaka giri mikono gyongamiga mukama kyusa emitima gy'abanauganda mukama gidde gy'oli tukwebaza mukama kubanga oli mwesiu okusinza ku mukama katonda oyo mugulumize mubanga gwanidde okusinzaalina amaanyi alina obuyinza akola ebyamaanyi akola ebyamagero akola ebyekitalo mukisinze mugulumize alina amaanyi alina obuyinza ye katonda atwagala newankubadde tobwanana bubi newankubadde tetufaanani kika naye asigale atwagala newankubadde newankubadde tusobezza asigale atwagala newankubadde tuwalanye asigale atwagala newankubadde tulingi asigale atwagala n'olwensonga eyo weweeye eri mukama okwagala okwokwo kugumiikiriza obulamu bwaffe kugumiikiriza emitima gyaffe kutugumiikiriza weweyeri mukama katonda mugenzi mukama nenenya maaso go nenenya maaso go olw'obukyayi olw'obukyayi bwe mbadde nabwo eri baganda bange olw'obukyayi bwe mbadde nabwo eri kitange eri obukyayi bwe mbadde nabwo eri muweereza munange olw'obukyayi bwe mbadde nabwo eri muli lwana wange eri obukyayi bwe mbadde nabwo eri kasitoma wange eri obukyayi omuntu bwe mbadde naye yakwewolako sente naye obadde wamukyawa oyo eyakusalako ebigambo obadde wamukyawa oyo eyakolimira abadde wamukyawa wenenye maaso ga katonda wegayirye katonda mugende mukama jawo obukyayi mutima gwange jawo obukyayi mutima gwange jawo ebirowoozo ebibi jawo obusitoobwo obadde butudde mu mutima gwange mu birowoozo byange olunaku olwaleero njagala kuwewuka olunaku olwaleero njagala kuddangulu njagala olunaku olwaleero njagala kuzuukira olunaku olwaleero njagala kuzuukira abooluganda zuuk zukira zukira mukwagala va mukyayi zukira mukwagala zukira mukwagala zukira mukwagala samayo omwoyo wa mukama akuwa amaanyi akuwa ekisa akuwa obusobozi osobole okwagala katonda osobole okwagala mukama osobole okusembeza katonda sikwagala katonda yekka wabula okwagala mulirwanaawo okwagala abalabe bo okwagala abasamize okwagala abalogo okwagala buli muntu yenna buli muntu yenna mwagale buli muntu yenna mwagale buli muntu yenna mwagale eyaku yakobo máa ń torí ń bọ̀ wọn àtàlẹ̀ yakobo máa ń torí oríṣiríṣi mwagale eyakukuma envuma yonna yonna mwagale mwagale musaba mukama akuwa okwagala musaba mukama akuwa okusonyiwa saba mukama katonda akuwa okusonyiwa lirisinga lirisinga omuntu oyo mujje ku mutima gwo mujje ku meema eyo mujje ku birowoozo byo mujje ku mutima gwo mujje ku mwoyo gwo obadde wamukweka wamukweka n'abeera ekiwundu n'abeera ekiwundu mu mutima gwo naba nga abikaseera ekiwundu ekyo tekiwona naye onaku olwaleero fulumya omuntu oyo fulumya fulumya omuntu oyo fulumya omuntu oyo fulumya omuntu oyo abadde aleeta ennaku abadde aleeta amaziga abadde aleeta ennaku abadde aleeta amaziga fulumya omuntu oyo fulumya omuntu oyo fulumya omuntu oyo omutima gw'omunafu tekuyina kubeera nga gweraliikirira tekuyina kubeera nga gwetise omuntu afaanana bw'atyo olunaku olwaleero fulumya omuntu oyo fulumya omuntu oyo fulumya omuntu oyo fulumya omuntu oyo ye mukama katonda akuyamba ye mukama katonda akuwetisa ye mukama katonda akujanjaba ye mukama katonda abaagala mpulira abantu bangi oli ku kitanda ngaabantu bangi babeera ku bitanda ngaabantu bangi babeera ku kitanda nga babawadde ebitanda mu ddwaliro abantu bangi essaawa zino mbalaba bali ku kitanda bali ku kitanda kubanga okwagala twalire kuliiwo okwagala twalire kuliiwo naye mpulira omwoyo wa mukama aleeta okuwona omwoyo wa mukama aleeta eddagala omwoyo wa mukama agenda kulamya abantu bangi oli eyo oli eyo naye otambu nenga oliko kitanda otambula nenga oliko kitanda omwoyo wa mukama akulokola omwoyo wa mukama akusumulula omwoyo wa mukama akujjanjaba omwoyo wa mukama akugyamu obukyayi omwoyo wa mukama akugyamu obukyayi omwoyo wa mukama akugyamu obunaku obwo omwoyo wa mukama akugyamu obunaku obwo omwoyo wa mukama akugyamu obunaku oyo omwoyo wa mukama akusumulula omwoyo wa mukama akuyamba omwoyo wa mukama alokola obulamu bwo omwoyo wa mukama akutaasa omwoyo wa mukama alokola emmeeme eyo omwoyo wa mukama alokola omutima gwo omwoyo wa mukama alokola emmeeme eyo oyo omwoyo wa mukama alongoosa omutima gwo omwoyo wa mukama laba bwatandisa okukubaaga laba bwatandisa okubaaga omutima gwo laba omutima gwo bwagubaaka bwagugyamu obukyayi bwagugyamu obukyayi leka obukyayi tandika okufumuula tandika okufumuula obukyayi fumuula obukyayi fumuula obukyayi bujje mu mutima gwo bujje mu meeme eyo bujje mu birowoozo byo bujje mu mutima gwo bujje mu bulamu bwo fulumya fulumya fulumya fulumya obutasonyiwa fulumya obutasonyiwa obwo mulinnya lya yesu kristo mwana katonda omulamu omwoyo wa mukama akuyamba era akuwa amaanyi kakano akuwa obusobozi akuwa amaanyi akuwa obusobozi okusobola okwagala gamba ayi mukama gamba ayi mukama mpa amaanyi okwagala abatayagalikika era numbagana omusimu ogw'obukyayi mu kaseera kano nkulagira okufuluma fulumya fulumya fulumya omusiru ogwo obukyayi fulumya fulumya mutima gwo fulumya mubulamu bwo fulumya mu famire yo fulumya mu maka go fulumya mu buweereza bwo fulumya mirimu gyo fulumya fulumya obukyayi obwo fulumya obutasonyiwa fulumya fulumya gamba ayi mukama nkwebaza kubanga ompadde amaanyi okwagala yaniriza okwagala kwa katonda yaniriza okwagala kwa katonda mubulamuwo yaniriza okwagala kwa katonda yaniriza okwagala kwa katonda yaniriza okwagala kwa katonda mubulamuwo yaniriza okwagala kwa katonda laba okuwona kuka ku mitima gwo kuka ku bulamuwo sabira buli bonti yenna abadde omulabewo musabire omukisa musabire omukisa musabire abeere bulungi saba omukisa musabire abeere bulungi musabire abeere bulungi saba omukisa saba omukisa saba omukisa musabire abeere bulungi yes musabire abeere bulungi musabire omukisa musabire omukisa musabire omukisa musabire omukisa musabire omukisa musabire awangaale musabire awangaale musabire alokoke musabire alokoke sabire alokoke sabire abantu abo bonna abakozi obubi balokoke bakyusibwe yes tandika okyebalisa mukama tandika okyebalisa mukama kubanga balokoka kubanga baweredde omukisa naawe omukisa gwegwebalise katonda naawe mwebaze mukama kubanga akikoze mulinyera yesu kristu mwakatonda omulamu mulinyera yesu kristu mwakatonda omulamu eno yebasinzi musawo eno n'omusumba ky'omugerwa sigala ng'owuliriza kyenda munaana katonyeza omusanvu emmere y'omwoyo gwo